Իտալիայի առաջնության 21-րդ տուրում Ռոման ընդունեց Թուրինի Յուվենտուսին եւ պարտություն գրեց 3-4 հաշվով, թեև ընթացքում հաղթում էր 3-1 հաշվով։ Պորտուգալացի մարզիչ Ժոզե Մորինիոյի գլխավորած թիմն առաջինը հասավ հաջողության 11-րդ րոպեին խաղի հաշիվը բացեց անգլիացի հարձակվող Թեմի Աբրահամը։ 7 րոպե անց Թուրինյան թիմի արգենտինացի հարձակվող Պաուլո Դիբալլան վերականգնեց հավասարությունը։ 48-րդ րոպեին Ռոմային առաջ մղեց Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ 53-րդ րոպեին հաշիվը 3-1 դարձրեց իտալացի կիսապաշտպան Լորենցո Պելեգրինին, սակայն 70-ից 77-րդ րոպեներին հյուրերը կարողացան 3 գոլ խփել։ Աչքի ընկան իտալացի կիսապաշտպան Մանուել Լոկատելին, շվեդ կիսապաշտպան Դեյան Կուլուշևսկին եւ իտալացի պաշտպան Մատիան Դե Շիլոն։ Մխիթարյանը անցկացրեց ամբողջ հանդիպումը։ Յուվենտուսը 38 միավորով 5-րդն է, Ռոման 8-րդն է 32 միավորով։ Իսպանիայի առաջնության 20-րդ տուրում չեմպիոն Ատլետիկոն հյուրընկալվեց Վիլիարեալին, գրանցվեց ոչ ոքի 2-2 հաշիվը։ Դաշտի տերերից աչքի ընկան իսպանացի կիսապաշտպաններ Պաուա Տորեսը եւ Ալբերտո Մորենոն։ 11 մետրանոցն էլ չկարողացավ արդյունավետ իրացնել իսպանացի հարձակվող Ժերար Մորենոն։ Արգենտինացի Դիեգո Սիմեոնեի գլխավորած թիմից գոլի հեղինակ դարձան արգենտինացի հարձակվող Անխել Կորեան եւ կիսապաշտպան Ժոզեֆ Կոնդոգբիան։ Անգլիայի գավաթի խաղարկության 1:32-րդ եզրափակ փակճում սենսացիոն պարտություն գրեց Լոնդոնի Արսենալը։ Իսպանացի Միկել Արտետայի գլխավորած թիմը հյուրընկալվեց Nottingham Forest-ին եւ պարտություն գրեց նվազագույն հաշվով։ Nottingham Forest-ը դուրս եկավ 1.16-րդ եզրափակիչ։